kalau uh, apa apa masalah ijtihad dalam akidah ha tapi akhwan sudah saya sudah syarah mungkin Abu Ahmad tak tahu al-ijtihad ya akhwani fillah tahu ijtihad ijtihad maksudnya antajari dengan kemampuan kamu cari hukum Allah Ta'ala dalam masalah ini dan masalah ini tapi ada syarat untuk ijtihad ada syarat-syarat untuk ijtihad al-ijtihad huwa badlul wis'i fi tahsil hukum Allah taala al qadaya anta cari dengan kemampuan kamu untuk mana hukum Allah taala dalam masalah ini mana hukum Allah taala dalam masalah ini tapi anta ada kemampuan ini maksudnya ijtihad Ijtihad ada syarat-syarat-syarat. Syarat yang pertama dalam ijtihad tak masuk dalam i'tiqad. Ijtihad tak masuk dalam i'tiqad. Kenapa? Sebab tak perlu kampubuan. Sebab, sebab dalam aqidah semua ada dan semua betul dan semua jelas. Kampubuan apa? Cari apa? Tak perlu. Belajar sahaja. Sebab semua jelas, semua ijma', semua jelas macam matahari tengah hari faham ya khuanifillah anda perlu belajar sebab semua jelas bukan macam semasa masail fiqh ada ahkam-ahkam dalam fiqh yang perlu dari kamu kerja dan cari untuk menjelaskan masalah ini masalah ini tapi dalam i'tiqad tak perlu sebab semua apa jelas ini sebab kita cakap ijtihad tak masuk dalam masail i'tiqad an ini ijma' ahli sunnah tak ada khilaf antara ahli sunnah wal jamaah mafhum maksudnya kalau ada orang yang cakap untuk saya masalah Allah taala Allah jalla wa ala ala al-arsh istawa ala al-arsh istawa masalah ini Ijtihad saya tak jelas dan saya mau cari lagi. Kita tak terima perkataan macam itu. Sebab ada lebih satu ribu dalil. Al-Zahabi rahmatullah ta'ala dalam kitab al-Ulu dia cakap lebih satu ribu dalil dalam kitab dan sunnah setiap dalil cukup untuk kita tahu Allah Jalla wa'ala al-arj istawa fi samad satu tadi. Lebih satu ribu. Macam mana bukan jelas untuk kamu? Antara mainan. Kenapa anda perlu istihad untuk cari masalah ini? Ini masalah jelas. Dari Nabi SAW sudah. Istihad apa? Tapi masalah surat al-fatihah perlu anda baca surat al-fatihah dalam salat jahriyah belakang imam tak anda mau cari sebab belum jelas untuk kamu saya faham macam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu مسألة الكلالة tak jelas untuk dia subhanallah. Faham? Masalah dalam miras. Faham? Sudah jaga semalam. Tapi masalah Allah Ta'ala ada Al-Arsh istawa Anta mau buat ijtihad dalam ini Tak terima So ya akhwani fillah Al-ijtihad nawain Ijtihad, ijtihad haqq wa ijtihad batil Orang yang buat ijtihad dalam tempat yang tak perlu ijtihad, ijtihad dia bukan ijtihad. Ijtihad dia batil, bukan ijtihad. Nama dia mainan, laib. Jelas tak ya akhwani fillah? Wadih amla? Naam. Sama ya akhwani fillah, ijtihad tak masuk dalam masail yang mutawatirat. Sudah tawatur. Masalah ini tawatur. Tawatur maksudnya apa? sudah masyhur dari waktu sahabat sampai sekarang masyhur anta mau cari antengo sahih tak sahih ijtihad tak masuk dalam masalah ini contoh contoh rakaat zuhur berapa rakaat asr berapa rakaat maghrib berapa sujud macam mana ibadah macam mana anta mau ijtihad an cari masalah ini betul tak betul sebab bukan jelas untuk kamu Terima tak terima? Terima tak terima? Ijtihad kamu tak terima. Tapi ini bukan masalah i'tiqad. Ini masalah fiqh, bukan masalah amaliyah, bukan ilmiah. Tapi mas ijtihad tak masuk dalam masalah ini, tak bisa. Sebab apa? Muta mutawatir. Ijtihad tak masuk dalam mutawatirat. Sebab mutawatirat maksudnya ijma'. Sama ya akhwani fillah, Masalah nombor tiga Ijtihad tak masuk dalam masail ijma' yang ijma' sahih Ijma' semua umat ijma' Semua umat sudah satu kalimah Anta mau ijtihad cari Jelas tak jelas Betul tak betul, tak betul Terima tak terima Siapa anta Siapa Ijtihad tak masuk dalam masail ijma' yang sahih Yang jelas Ijma' tak masuk eh, eh, eh, Ijtihad tak masuk sama ya akhwani fillah, ijtihad tak masuk dalam masail yang logik. Yang sahih logik, yang sahih akal. Ijtihad tak masuk. Satu plus satu, apa? Dua. Anda mau ijtihad. Dua bukan dua. Betul tak betul? Betul tak betul? Anda masalah dalam kepala kamu. Ijtihad tak masuk dalam masail. Maksudnya ya akhwani fillah, ijtihad ada tempat dia bunyinya. jangan paham masalah. mafhum ya akhwan nah